abenshi babita ngo n'abarundi bo muri diaspora mutero uno munsi tugaruka ku byerekeye iki uno munsi tugira tugaruke ku bijyanye no gufasha mu migenderanire hagati eh, y'igihugu cacu cy'u Burundi n'abarundi basanzwe baba hanze ni mu gihe ubuserukizi bw'u Burundi ipari mu gihugu cy'ubufaransa ku igenekezo rya mirongo ine n'icyenda ukwezi guheze kwa nzero hari hakoranijwe ibihugu bishika kuri bine aribwo ubufaransa portugal espagne n'ubwami bwa monaco intumbero yabahuje abarundi basanzwe baba aho ngo kabaye akaryo ko guhanahana ibyiyumviro ku bijyanye no guteza imbere kino gihugu cyacu cy'u Burundi eh, biciye mu mugambi wa leta umugambi eh, bita pd eh, rero uno munsi tukaba twatumiye umuvugizi w’ubushikiranganji bw'imigenderanire eh, y'u Burundi no gufashanya n'amakungu nawe ni Ines Sonya yubahwe eh, mu dutunge ntaradushikira muri kano kanya ariko niwe yari umutumire tuguma tugerageza kumwakura ni kugira turabire hamwe mbe uno munsi n'izihe ntambamyi zihanze abarundi baba hanze hagiye haravugwa byinshi ibijyanye n'ingorane zo kurungika amahera eh, mu gihugu cy'u Burundi aricyo gihugu cy'amavukiro ibijyanye n'intambamyi zo kurangurira imigambi ah, hano mu gihugu n'ibindi byinshi ngira muraheruka no kumva ibindi bijyanye n'amakarata y'abaseruki amakarata y'abagizwe y'abagize abo barundi baba ari aribo bita diaspora rero mu kanya eh, ndabona yuko ahejeje ah, gushika hano muri studio reka duce tumwakira hama tuduge reka rero nongere kubaha ikaze bakunzi mwese muri ko muradutega abiri nari nagarutse ndababwira yuko uno munsi tuza guhagarara cyane cyane ku bijyanye eh, n'ubuserukizi Burundi n'ayandi makungu biciye kuri mu rw'abarundi muba hanze y'igihugu eh, nkaba nababwiye ko ari nyuma yaho mu gihugu cy'ubufaransa i Paris hari hakoraniye ibihugu bishika kuri bine hariho Ufaransa Espagne Portugal n'ubwami bwa Monaco bariko barabira hamwe ibijanye no guteza imbere igihugu cacu biciye mu butunzi mu ntumbero yo gushigikira umugambi wa leta uh, PND eh, rero nayiko ndababwira yuko hano turi kumwe n'uvugira ubushikanganje bw'uburundi n'ayandi makungu ni Ines Sonia niyubahwe reka ndakuramutse nongera ndaguha ikaze muri karadiridimba murakoze cyane nari ndaramukije ndabaramukije nongera ndamutse ariko baratwumviriza ngaha kuri radiyo y'isanganiro ni benshi bakunda kubasaba bavuga bati ubushikiranganje aribwo n'aba baba hanze bahurikiyemo babakeneye rwose rero turabaha ikaze kugira mwize kwishyura bimwe mu bibazo bisanzwe bihanze abo barundi baba hanze y'igihugu reka uno munsi tubanze tugaruke mbe eh, politike ya diaspora mu bushikiranganji bw'uburundi n'ayandi makungu uno munsi yifashe gute nk'ikibazo cya mbere yego cyane eh, politike ijyanye na diaspora mu bushikiranganji bw'imigenderanire n'ayandi makungu no gufasha mu iterambere barayishyizeho iramaze igihe iriko irakora kandi ikaba ija ikaba ifise intumbero yo gushira hamwe abarundi baba mu makungu ikaba ifise kandi n'intumbero yo kubegeranya kugira ngo bashobore kuza gukorera hamwe igihugu cy'u Burundi eh, iyo politike iramaze igihe ikora hama rero abarundi baba mu makungu bakaba bamwe bamwe bamaze kuyimenya kuko benshi barakunze kuza ino mu gihugu cy'u Burundi mu ndwi yabahariwe hmm. ariko ni mu gihe kandi usanga iyi politiki ya diaspora abarundi bari hanze y'igihugu batayumvikana ko bose ku rugero uh, rushimishije bivanye n'abarundi igitigiri cy'abarundi baba hanze ibyo biba biva kuki eh, kuvuga ko batayumvikana ko numva ubwa mbere na mbere ho bitangaje kuko icyo kibazo ntibarigera bakivuga ni benshi bahora bashikiriza yuko muri irya ndwi yabahariwe hataza bose ariko kumbuye ngo abaza baba bafise izindi ntumbero zabo ibyo byo mubivuga kwiki bataza bose no kuvuga abari mu makungu bose cyane aba baserukira mu bari mu makungu ntikiratorerwa inyishu ugasanga biramugoye ariko muri rusange iyo dutumiye dutumira bose atanwe atanumwe dukuyemo atankunzi hmm. eh, reka kumbura intambamyi bonyine baraza kuzivugiriza kuzivugira abaza kuronka akaryo ko gutelefona ariko reka tugaruke kuri iki cyagiye kiravugwa eh, nk'intambamyi zoba zashikiye aba barundi baba hanze y'igihugu kijyanye no kurungika udufaranga mu burundi Ah, umushikiranganji twegeze yahahora Ezekiel twegeze kumutumira tubwire ko hari biriko biraja mu ngiro mbega uno musi byo bigeze eh, uburyo bwo kurungika amafaranga busanzwe buhari hariho za eh, hariho nka eh, Western Union mhm. n'ubundi buryo arundi bashobora kurungikamo amafaranga kuko murabizi yuko ku bibuga by'indege bitandukanye hariho igitigiri cy’amafaranga umaze gukirenza udashobora kuyazana mu isakoshi canke mu ivarize canke mu minwe nicyo gituma eh, dutera intege abarundi b'amakungu kugira ngo bashobore gukoresha ubwo buryo busanzwe buhari mhm. reka tugaruke naho kuri karata y'abarundi baba hanze eh, nayo yagiye iravugwa ko byinshi bamwe bati ntibabitahura mbe uwo mugambi ubu warabashikiriye mu bushikiranganji mwaba mwaragiye inama n'ubuserukizi bw'abarundi baba hanze eh, ku ruhande rw'ubushikiranganji twararumise amakuru ko hagiye ikarata mugabo Eh, abarundi baba makungu barafise uko bitunganya hagati yabo aho ntidushobora kubinjirira mugabo kubera yuko batwabwa mu bushikiranganji bujejwe imigenderanire y'Uburundi n'andi makungu no gufashanya mu iterambere igihe cyose bagize umugambi ubaraba na cyane cyane ushobora gukora ku gihugu baraheza bakitura ubushikiranganji kugira ngo babikorere muri rusange eh, ku byerekeye iyo karata rero mu bushikiranganji nubwo ntidushikira ni nacyo gituma mbere tubwire ko tubahamagarira kugira ngo bashobore ku mugabo muriteguye kubafasha eh, mu bushyirangange kuko aribwo busanzwe bubajejwe mu gihe bubwegera twokorana mhm. haragiye hibonekeza ikibazo abo barundi baba hanze bashikiriza bati ni gake babona abaserukira abaserukira uburundi mu makungu kugira babature ibibazo byabo uno musari cyahindutse kuko nta kamo kamaze igihe karatera ahubwo n'abaserukira abarundi b'amakungu yarabasabye yuko bateza kwegeranya abarundi b'amakungu igihe cyose bakaronka umwanya wo kubana nabo bakaronka umwanya eh, wo kubabwira iby'igihugu ariko bakaronka n'umwanya wo kugira ngo bashobore kuganira ingene boteza imbere igihugu muri rusange bari kumwe bose ku ruhande rwa leta y'u Burundi serukirwa n'abaserukira uburundi mu makungu no ku ruhande rw'abarundi bari mu makungu kumva rero ko bavuga ko batashobora kubabona batababona reka tujye ku mugabane ku mugabane muri mu mugabane wa buraya barashikije yuko ah, hariho n'abarundi bahora bava ah, muri ibyo bihugu batanakubise ijisho guserukira uburundi muri icyo gihugu ni ukuvuga ambasaderi aho twavuga cyane cyane nk'ibihugu biri muri buraya yo hagati rega abaserukira ubundi makungu ntibashobora kujya mu makaritiye yose ngo bashikeyo ngo bagifatwa nabi mu bihugu bya Oman arabi sawudite za katari n'ahandi ariko ngo ubuserukizi bwaho bukabaha umugongo mbere bakanagira ingorane ntibatabagwe icyo cyo muri ko mugakurikirana gute mu bushikiranganje eh, bw'uburundi n'ayandi makungu ubushikiranganje ujeje eh, imigenderanire y'uburundi n'ayandi makungu bwaragerageje gutera intambuko ahubwo kugira ngo bwegere abarundi bari muri ibyo bari mu bihugu by'abarabu kugira ngo bashobore kubafasha nk'akarorero nubabwira nko muri kata ahitwa Doha nta n'ubuserukizi twari dufiseyo ariko mu mwaka uheze barugure ubuserukizi kugira ngo n'abarundi batahora bashikirwa canke abitwa ko bari kure yaho ubuserukizi bwahahora begere murumva yuko mu buserukizi ku ruhande rwa leta y'u Burundi intambuko ziguma zikorwa kugira ngo abarundi b'amakungu boroherwe ikijanye nuko hariho ngo abo babaho umugongo nabo nibaza yuko ko barakudatahura hagati y'abarundi n'abaserukira Burundi mu makungu kuko nta na rimwe bigera bitura ubuserukizi bw'uburundi ngo bureke kubafasha ariko madamu sonia nta by'amabyera ngo de kuko ni benshi bagiye baturungikira imyidogo bamwe babicisha no mu bundi buhinga ngo biboneka yuko muri uwo mugabane wa Aziya ah, kuko hari naho ubuserukizi bugiyeho vuba mugabo n'ubu ikibazo cyo guhohoterwa kw'abantu bakiriyo aho mvuga ababigeme n'abandi bagenda kurondera y'akazi ngo uno munsi bikiriyo murazi mu bushakashatsi bw'igihugu cy'u Burundi makungu cyane cyane no bahakariro nka za Arabie Saoudite eh, Iliad bakoresha ingufu zikomeye kugira ngo begere abarundi baba makungu eh, plutôt begere abarundi bajya bigeme hari gihe bumva makuru bo bakavyumva nk'ubu umuntu ari Burundi akababwira ati ndafise umuntu w'iwacu ahohotewe ibyo rero ndabivuga kubera ko nabyiboneye hari abantu baje bakabivuga kubushikira nganje ngaho Bujumbura ati turafise abantu b'iwacu bahohotewe babaye tukabirungika eh, mu buserukizi bw'uburundi riyade bakabafasha kandi bakanatahuka iyo bonyine baragira ingufu zo kurondera n'abahohotewe ni ibintu bisaba yuko urinda kujya kwitura leta y'icyo gihugu ikaguha inzego zibigerwa n'inzego z'umutekano zikaguherekeza zikagufasha aho rero baba bisabye wanditse rumva ni ibintu bisaba yuko umuntu arituye ubuserukizi mugabo bifata umwanya kugira ngo umuntu ashobore gushikirwa neza ahari nico novuga mu rurimi rw'ifaransa ni procedure administrative murumva nk'ubita ubuserukizi nabwo baragira intambuko bukora bukegera leta y'icyo gihugu ni ibyo bituma usanga ari ibintu bifashe nk'umwanya bitatezwa muremure ariko nayo ubundi ho bari barakora mu buserukizi bw'uburundi muri ibyo bihugu ntibafise ibiharuro by'abarundi babayo babakurikirana gute eh, novuga ntibiharuro biragoye kuronka kuko bagenda mu kinywa bica mbere na mbere mhm. baza bumva ngo hariyo abarundi bariyo hari n'abo batapfa bamenye rero kushika ubu novuga nti nta karata canke nta biharuro by'abarundi babayo bafise gushika isaha kandi rero kubo benshi babagiye mu kinywabi biranagora naho bari kubaregera leta y'ico gihugu irashobora kutaca ibyakira n'ingoga na n'ingoga mhm. reka tugaruke naho ku mugabane wa amerika hagiye havugwa imice eh, abarundi bagiye baracanamwo imice novuga y'abarundi basanzwe baba eh, kuri uwo mugabane bivuye kuri ibi na biriya bamwe eh, bapfa ibijyanye n'imigambwe abandi bapfa ibijyanye n'ibyo nyine by'ubuserukizi ugasanga hariho amashyirahamwe yarasanzwe ahari n'urwego mwita rwa diaspora rusanzwe rutwagwa mu bushyirangange bwanyu ugasanga bari ko barasekana uno munsi hari ikintu cyo kiriko kirakorwa kugira abarundi mubashire hamwe muri iyo politiki ya diaspora bose biyumve koko ko abarundi bariko baterera mu gihugu cyabo eh, icoko ariko hariho abahora basekana hagati y'abarundi baba mu makungu mu bushikiranganje ntabyo twamenye ntabyo tumenye baragerageza kuyubahiriza niho ntoca ndabaha akarorero murabona nk'ipari mu bufaransa baheruka kubegeranya Eh, Pretoria muri Afrika y'Epfo ejo ku munsi wahariwe eh, ubumwe bw'abarundi ariko baragira igiteramo c'abarundi bose eh, mu bubirigi Bruxelles ariko barateguye umunsi wo kwifurizanya umwaka ni ukuvuga yuko abaserukizi b'uburundi mu makungu ntako badakora kugira ngo begeranye abarundi ahubwo ubutazamwo ni uwikumira nawe twaratuboneraho akajya kumubwira ngo ntiyikumire mu buserukizi bw'uburundi ni muhira yumve ko yisanze mm. eh, none madamu sonia uh, barinze baboneka bakaboneka ari uko bahujwe n'umwaka mushasha gusa twagomba kumva esike hariho ikintu wabahurira ko uh, cy'iterambere uh, nimba bahurira iryo rimwe yoba ari iryo rimwe mu kwifuzanya umwaka gusa ariho bavugira bose kumbura n'umwaka n'ofise iminsi itari mike ukagira amezi atari make ntimubona yuko nka pari mu bufaransa bari bahuye kugira ngo baganire nyine bashyira mu umugambi w'iterambere mugabo byari ryo rya mbere erega ibintu byose bigira intango kandi bahora bahura ngira ngo kuri iyo minsi mikuru canke iyo mu birori no kwita nk'iyo bashigikira nk'umurundi aba yagize ikintu mugabo rero ku eh, kwizina rya leta cyangwa izina ry'ubushikiranganje hejuru y'uko barasanzwe bahura baganira canke bifurizanya iminsi mikuru canke bigina intsinzi eh, E, ntuze umunsi mukuru wo kwikukira ubu unya hagezweho aho bahura kugira ngo bavugane iby'iterambere ry'igihugu cyabo nk'ubu nabahaye akariro k'ipari mhm. bahuye bavugana cyane cyane iby'umugambi w'igihugu w'iterambere nyine mhm. bawushyira mu ngiro mm. reka kumbure twugurure nimero zacu ariko ndiko ndagerageza kurondera umuvugizi wa diaspora sindamuronka ku murongo ariko murashobora kutwakura kuri itandatu na rimwe ubusa mirongo na gatatu amajana icenda na gatatu canke irindwi na gatandatu ubusa mirongo na gatatu amajana icenda na gatatu aho ni ku barundi bari hanze gusa mutanguza akamenyetso ko guteranya hama amajana abiri na mirongo itanu n'indwi mbere n'inimero zacu za fix zikaba zuguruye ku bwanyu turi kumwe na Ines Sonia niyubahwe umuvugizi w'ubushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu sangwe ikaze rero namwe barundi kugira ari intererano canke ibibazo akanya nigwanyu akanya kangana n'iminota Eh, hariho eh, novuga nti na cyane cyane aba batashe burundu hari itegeko ribemerera gukuraho amatagisi n'amakori ku byo baba bazanye bijyanye no gukoresha iterambere ry'igihugu kubera iki harinda kujya ko burundu uje ntiyokora imigambi yo asubira inyuma eh, ego birashika bagakora imigambi hama gasubira inyuma ariko navyo ngira ngo bizozina ko mu gihe babona yuko ari ngombwa ubu novuga nti ababijejwe baba barashiraho iryo tegeko by'uko ubu igomba gutaha burundu aje gukora imigambi bamugirira bamukuriraho amatagisi n'amakori ngira ngo mu gihe abarundi baba mu makungu bobisaba bakerekana n'imvo by'ukuri eh, yotuma bibaho ngira ngo ababijejwe baheza bakabyiga ubu unye icyo banka ni uko ari igihe usanga hari abarundi bataha mugabo ugasanga batahanye ibintu mwibuke ko naho igitugu gutera imbere hateze kuba abatanga amakori namwe ntimutanga amakori na twebwe turatanga amakore kugira ngo n'igihugu gitera imbere rwose kuruta reka twakire uri ku murongo alo alo na mahoro ni amahoro ninde tuvugana eh, ndabahaye mwiriwe muvugana na nkurikiye Kingsley ari mu bimana by'abagiriki iya tene kingisireyi iya tene dufise umuvugizi w'umushyikiranganji rw'imigenderanire y'uburundi n'ayandi makungu tuza kuba akanya gato gato kugira mubaze muri benshi ibibazo byose bihanze mm. kandi ibibazo byinshi mwabajije ni inkoramutima eh, gusa icyo twagomba dusabe icya mbere mhm. ikibazo cy'ikarata ya diaspora babura mu bushikiranganji barimo bakaciga mm. gusa n'ubu abarundi bari hanze n'ubu ntituragihuriza ko ashinzwe kuba yarabikurikiranye baca ahagaze handi nyine ashobora kuba atakurikiye ikiganiro cyo mu ndwi iheze mwebwe nimushikirize izo ntambanyi ko kugira iyo karata eh, hari abarundi batari bake tutayimenyeshejwe bari mu migabane itandukanye y'isi ni ukuvuga hasohotse ikarata ndanga diaspora hatangwa n'ikiringo izotangirwa ko twebwe twebwe nk'abarundi bari ku tutabimenyeshejwe ku buryo wowe uyibonye uca uvuga uti none ko iyi karata ijya ubu nyine genzuje ndabigenza gute akarorero iyo karata izorihwa amahera mirongo itanu uko byanditse mu gatabo basohoye k'impapuro mirongo ibiri na zingahe niba ntihenze atari cumi na zibiri mhm. iyo karata dufashe amahera izotangwa n'amadolari mirongo itanu mugabo bagaca bibagira yuko zina murundi wese ari mu makungu aba afise Eh, mugabo mugabo si bose simave reka reka nikosore gatoya hari abarundi bafise yego mm. ku mwaka ku mwaka ni amadolari mirongo itanu amadolari mirongo itanu tuyashyize mu mahera y'amarundi ni ukuvuga yuko ari amahera yababa ibihumbi ijana na mirongo itanu cyangwa birenga aho mfatiye hasi mfatiye kuri ntuzeye kuri tode eshanje muri berbe ni ukuvuga nk'akarorero nkagewe nimba mfise umuryango w'abana indwi mhm. nkashyiramo n'umugore ni ko nzuca ntanga amahera y'abantu jyewe n'umugore n'abana nzuca ntanga amahera y'abana indwi najewe n'umugore y'abantu icyenda mhm. kingsley songora ni ikibazo kijyanye n'uburyo bwinshi eh, gikuru ni uko hashinzwe amahera ku ntuzeye ku ikarita ndanga diaspora hmm. ubwo jya n'abakubitiye mu bihugu bitandukanye nk'ububirigi oranje suwede n'ahandi gusa abarundi batari bake bidoga hmm. murakoze cyane murakoze cyane kingisireyi murakoze murakoze eh, kingsley yashikirije ikibazo kijanye n'uburyo ah, ego inesi soni hangira urumvise ikibazo gihanze bano barundi ah, biciye kuri ino karata ni umwe mu barundi bari hanze abiyatene inyishu yanyu kumbura ariko gatonya veniste muratwumva yego turabumva cyane Eh, murakoze cyane turi kumwe na Ines Sonia niyubahwe umuvugizi w'ubushikiranganje eh, bw'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu ikanugufashanya eh, hari warahejeje kubaza ikibazo ciyi karata ati mbe ayo mafaranga yafashwe gute ntibagishije inama Eh, sinzi yuko mubanza mukaramutsa umutumire turi kumwe hama mugerageze gutanga inyishu muri babiri kuko muri inzego zibiri ariko urwego rw'iwanyu rutwagwa mu bushikiranganje twatumiye hano akanya ni rwanyu yego cyane ntabwo muramutsa natwe twari mu nama ubunyene turi turavuga ibyo bya birabe bya carte ya diaspora hanyuma nk'abashimiye n'uyo mm. ahereje kubaza ico kibazo kuko kubaza gutera kumenya mm-hmm. rero igituma ama cyane cyane mu Rwanda mw'ishuri igituma amadolari mirongo itanu yoba yaravuzwe twabivuganye n'abantu baranguye barongoye amadiyasipora mu bihugu byose byo ku isi twararabye iriya tekinoloji izosabwa kugira ngo ayo makarite akogwemwo kugira ngo azomara imyaka atagize ingorane hanyuma ikindi nagomba kuvuga cyane cyane maze kumva bavuga amadolari mirongo itanu si igiciro cy'ikarata amadolari mirongo itanu igice kimwe kizoba kuri ingeni kati izokogwa ikindi gice mhm. kizoja mu migambi ya diaspora izorangurira i burundi rero ku bice bingahe gaveniste ku bice bingahe kugira muhe umuco abarundi bariko barabumviriza ntiturabimenya kubera ibice kubwira tubimenye nkama turi ko turonderaho ayo makarita y'igihugu igihugu kazokorerwamwo turi ko niyo amakarita yagugwa yakogwa hazoba kurungika amakarita aho yakorewe no kugira ngo iyo karata izoshikirizwe uwo zoba yikene mu wa diaspora hmm. rero ibice ingena bizogera uno munsi ntibyoroshye kugira tubimenye igikuru ni uko umudiyasipora wese azotanga ayo mahera amenye yuko azoba cyane cyane igice kininiya kizoja nubabwira nka ngira ngo mirongo ine ku ijana bizoja mu migambi mu migambi izorangurwa n'umuryango wa diaspora mu gihugu cacu mm, mbe veniste atari banga uno munsi mwebwe muri diaspora musanzwe mujejwe abarundi bamaze kwiyandikisha nk'abari muri yo bangana gute gushika ubu ntiturutangura kugura abiyandikisha kubera imbere y'uko biba bizoca kuri platforme kuri internet tuzoba twamaze kuronka aba abazodukorera ayo makarita ingana angana nibaza yuko kuva mu kwezi kwa gatatu ariho tuzotangura kuro kwakira abanywanyi bari kubarondera amakarita ya diaspora mhm. mbe eh, nk'ubu ko mwumva harimo imigambi y'iterambere hamwe mvuze nti hamwe mwosanga mu bitabiye babaye bake cyane kumbura yo mirongo itanu akaba make adashobora gukora umugambi eh, w'iterambere ntimubona ko muzoba muri ko murasubiza inyuma urwego rwa diaspora rwari kwifuza guterera ariko haciye haba intambamyi ntonye uko niyumvira sinibaze yuko diaspora izo izorondera amahera gusa mu biraba amakarati ya diaspora hanyuma nibaza yuko nta muntu wa diaspora atifuza kuronka ikarati mugenga ikarati muranga ah, twese turi turakora kugira ngo uzofise iyo karti ya diaspora mbega akamara izomuha n'akahe ibyo ni byo turakorana na minisiteri tujejwe na twebwe ngaha aba diaspora bari hanze kugira ngo uzoba afise iyo karita azoba afise n'inyungu kuko azoronka ibintu azoronswa bita uno munsi ataronswa ah, muribuka yuko turi abantu benshi turi kumwe hano n'umuvugizi um, w'ubushikiranganje kumbura ibyo umuntu atoro nk'ubwo burusho araza kubyishyura cyangwa nimba atarakabanga aze kukunganira maze kubitubwira kuko uri mu bazoronswa iyo karata cyane cyane ubu turindiriye ntitugomba kuvuga ibintu byinshi kuko turazi yuko minisiteri tujejuwe iriko irabikora hanyuma mu minsi iza ndibaza yuko byose bizuba byamaze kujya mu nzira hanyuma bimaze kujya mu nzira ndibaza yuko umuntu wese ari abandi wa diaspora umuntu wese kugira yabanze kwiyandikisha azoba yaronse indumbero n'umuco y'uko ibiraba iyo karate ya diaspora bone veniste reka ndagushimire kugira tugaruke hano muri studio mwakoze aba muri mu butariyani murakoze cyane mubwire umunsi w'imana mwiza murakoze eh, reka tugaruke sonia numvise umwe ngo harimo ibinyegejwe bitonyegejwe eh, n'akahe eh, kamaro abafise iyi karata ndangagiyasiporo bazuba bafise yego cyane nababwiye yuko iby'iyi karata ntibirahera gukorwa kandi murazi yuko twatumiye nari ko barabikora yuko bo kwisunga cyangwa bagakorana cyane n'ubushikiranganji bubajejwe ariko mu migambi y'ubushikiranganji busanzwe bufise nuko bwomenya aho abarundi baba mu makungu bari hose tuno kwita mu rurimi rw'igifaransa nka cartographie y'abarundi baba mu makungu rero umurundi aba mu makungu iyo karata niyamara kujaho ikamara gutangura gukora murumva aho azoba ari hose azobazwi ko yararonse ikarata mwamwumva yuko ari muri eh, aho mu biharuro cyangwa mu cyo kwita muri base dodone y'abarundi b'amakungu abafiswe umuntu asha amukeneye arafise ngenda dushobora kumutora byoroshe hanyuma kandi kugira ikarata uri umurundi uri umuntu aba hanze biragufasha cyane kuko uba wumva ubwene gihugu kanaka ubuzi yuko igihugu cyawe kikuzi kandi kigushikiye cyose igihugu cyawe gishobora gutabara byoroshe mugabo aho ucumegeje gusubira pasiporo ubundi ho ntibari bafise ibibaranga ubu uzitari zihari ntihari bafise ibibaranga ari ikibazo bagize ntibavuze ko bitura ubuserukizi kandi imiryango yuguruye yego cyane ariko naho akarusho ni uko iyo karata nk'ubu hariyo abadafite nk'amapasiporo cyangwa ibitabo ndanganzira by'umurundi ariko bari mu makungu bose bamaze kuronka intuzeye amakarata bagenga murumva ko byoroshye no kubashikira reka Sonya tugarutse kuri iyo karata ndabona ko ariyo eh, tumajije umwanya munini ariko kumbuye n'ibindi biraza kuza eh, nari nakibajije veniste uno munsi abarundi baca batangura eh, gusubiza akarenge inyuma bivanye n'ino karata ikaba nk'inzitizi ko mwumva harimo n'imigambi ubwo ntibishobora gutuma nabo biyandikisha baba bake bakabihereza ububaserukira ku rwego navuga nti eh, rusange ubu nawe rero agahetse akabishikiriza mu bushikiranganje bakongera bakabyigira hamwe nubakanya karacariho kuri mwebwe abarundi muri hanze y'igihugu turacasigaje iminota mirongo ibiri bidokundiye neza muri iyo minota mirongo ibiri kwakira abantu mirongo ibiri nyine bakoze babangura turi muri karadiridimba n'akana kaji wabo turi turabira hamwe uno munsi ibijyanye na politiki ya diaspora mu gihugu mm, ku mugabane w'isi tukaba turi kumwe n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'imigenderanire Burundi n'ayandi makungu madame Ines sonia niyubahwe telefone zanyu rero n'ubu turazirindiriye iyi ni radiyo ni icyuma eh, cyumvikana ko ubu uri kumvirizwa n'isinzi n'abantu bo ku isi yose natwe natwe kubwira isinzi ry'abantu natwe yego ubwira icyo ushikirije ubwira icyo ushikirije mugabo eh, aha siho bifatira umuntu mu gahanga kirazira kuko ni ikiganiro cy'abarundi isinzi benshi isinzi ry'abantu ariko mubandanye eh, mutwakura ariko mu rupfasoni ntangere atawe murengeye kuko ikiganiro nica abarundi n'abarundi bari hanze y'igihugu reka nabumva ikirundi hano rero mutwubahirize kumbe natwe turabubaha kandi tukabubahiriza mu byanyu no mu banyu ariko turacabandanya na kino kiganiro ku muntu afise icyo aterera cyangwa icyo abaza kuri ino politiki ya diaspora twagarutse ko n'ubu imirongo yacu ikaba yuguruye ariko mu rupfasoni ntangera amahoro cyane mhm. david muri canada duga ku ijambo nawe ego nari mfise eh, umwanya murabona yuko ari mukeyi nari mfise gusa intererano mhm. mbanza ndabashimire ku kungana mu byifashemo hariho umuntu yamatugoranye ashaka gusubiramo ni ukumushyira mu kibanza akwiriye ndabashimiye kuri iryo jambo rero muhejeje kubyifatamo ni ukuvuga rero intwererano yanjye mu kiganiro ni nk'iyo nagize mu minsi ishize ni uko uh, nashaka nsabe minisiteri itujejwe mhm. cyane cyane harimo utubazo yuko yoshiraho um, yoshiraho um, ubuhinga bwo kuza bwo kuganira communication bwo gutuma bwo gutumatumanako mm-hmm. n'abarundi bari muri diaspora mm-hmm. ndemeza yuko ivyitwazo vyo kuvuga ngo oh, ubutumwa ko ntitwabubonye ntibwadushitseko ntitwavyumvishije ntitwagize gutyo ivyo vyitwazo nta na rimwe bitazobaho Mm. ariko gatonya david david muco nokwiza akajagari twanyemwo sinshaka kubigaruka ku mwanya si mwinshi ni ukuvuga abantu turi mu kajagari diaspora zitandukanye abita diaspora abita gute abita gute ibintu bene ivyo iyo rero turi muri ino faze ya ordinamisation mhm. ikintu ca mbere gikenewe kandi gikomeye ni ugusubiza abantu hamwe arashikira bamwe ntashikira abandi n'abandi bagaca babifata nk'ibyitwazo eh, ntitwayabonye ntiturimo ntitugize iki ntitugize iki no gutera imbere kuda tuvyifuza bizotugora ngira imana mm, amakomunikasiyo yose ndayabona ndi no muri groupe rusangi y'abantu bo muri diaspora y'abarundi baba hanze kuvuga mm. eh, vyose bibamo vyose ndabibona jewe birazwira murakoze cyane aha rero vyoba ari ukugira aba bantu bazana ivyitwazo bihere naho bitohera vyose ariko vyogabanuka ndizeye gutyo mm. ingene rero vyokorwa ni gutyo jewe nibaza yuko amadesante ku kibuga yaba indongozi za diaspora yaba abadutwara muri minisiteri ni ukuvuga inzego z'igihugu bakishikira iyo turi iyo tuba byofasha cyane nk'ubu nka canada ni igihugu ahomba ni igihugu kinini rwose mm. kandi dufisemo abarundi benshi kumakwe ane y'igihugu ni ukuvuga ari igikorwa cyo kuvuga ngo ubutumwa bwoshikira abarundi bose ariko nta n'ubushobo rero naho bigoreye nta n'ubuserukeze tugifise dutwagwa no muri amerika hmm. ni ukuvuga rero igihe woba sitarateji yo kuba abadutwara bigereye ku kibuga bagafata umwanya bagashika mu mavire manini manini bagatuma ko amanama bakorana n'abarundi bagashikiriza amajambo ajyanye no gusubiza hamwe abarundi gukangurira abarundi kwitabira ibikorwa bya diaspora nta nkeka mvise yuko ibyo umusaruro mwinshi ari mu diaspora mm. bigatera imbere ikaduga n'inguvu nyinshi gusubya ibi turi ko turabona uno munsi murakoze cyane murakoze david urakoze kandi nagomba nibutse yuko ngira ikibazo bari wabajijwe mu ndwi iheze eh, wumvise ko wakitoreye inyishu urakoze cyane david naracumvise cyane kandi mwarakoze kubikurikirana umunsi mwiza murakoze sonia tugaruke kuri bino david ahejeje gushikiriza yego eh, yavuze ibyo asaba turamushimiye cyane ko ari umurundi yitayeho ukunywana eh, kw'abarundi baba mu makungu mu byo yasabye rero yasabye yuko ubushikiranganje n'abajejwe diaspora bubafasha kugira ngo bashobore kunywana nagira yongera arasaba no kubashiraho impinyanyuro kugira ngo bashobore bishobore koroha nagira ndamenyeshe yuko mu mugambi w'igihugu ujanye n'abarundi baba mu mu kigabane cyaho ca gatanu hariho ahantu havuga ngo ikigabane kivuga ibyerekeye ingene Eh, gutanga amakuru guhanahana amakuru cyangwa kuganira n'abantu b'amakungu two biteza imbere eh, muri ibyo hariho eh, ibyo navuga nti ibyiyemezo leta yari yagize biciye muri uwo mugambi ko ishobora gushyira mu ngiro hejuru y'urubuga ngurukanabumenyi bw'ubushikiranganji ruri kuri wezi zitatu akaburungu eh, maye akaburungu gov akaburungu bi hariho n'iyindi ntuvuga yitwa porotaye umuryango munini iyo wahariwe abarundi b'amakungu gusa icyo ni ukwita porutaye de la sinzi rero yuko wari waronka akanya bakayiraba ariko nawe nyine iraca ko amakuru y'umwihariko ahari abarundi b'amakungu ayo rero tuyarungikirwa n'abaseruka igihugu eh, cacu mu eh, makungu tukayarungikirwa kandi n'abaserukira abarundi baba hanyuma ikijyanye n'uko ngo indwi yahariwe abarundi mu makungu hashobora kuba hiyandikisha gusa Ah, hashobora kuba hariho nkunzi mu gutumira nagenda kibesha uduco kintu ku mugaragaro kuko eh, bivuga yuko kenshi haza abari umugambwe uri ku butegetsi icyo kintu nagenda kibesha uzi ku mugaragaro kuko ubushikirangantego ntibutwarire umugambwe ubushikirangantego burimo bene burundi bose hanyuma iyo hageze gutumira ukuntu bihora bigenda abaserukira igihugu cy'u Burundi mu makungu barabimenyeshwa kugira bashobore kubimenyesha abari Burundi bari mu bihugu baherereyemo cyangwa mu burere baba batwara ariko iyo ageze kwiyandikisha biyandikisha ku rubuga ngurukanabumenyi bw'ubushikiranganji muri urwo rubuga rero ntitumenya ngo uwiyandikishije ari mu mugambwe kanaka kuko haba hariho utuntu buzuza nuvuga nti buzuza izina n'ibindi bitandukanye nibaza ko atakantu k'umugambwe karimo ku buhinga bwa none bimwe no ukwita pa visiyo konferanse rero nagira ngo bahamagare kuza bitwareka kumenya amakuru nta mwizero uhari yuko nabo bashobora kuronka ubuserukizi kuko eh, yavuze ko igihugu cya canada cyo ari kinini rwose kubera nabo batwarirwa i washington urababye washington iyo hari n'umugabane wa canada uko ungana urabona yuko bitoroshye nta kajambo k'umwizero eh, eh, icyo asaba gishobora kuba gisaba n'abandi umwe wese akumva yuko aho aherereye mu gihugu cyose arimo hobaho ubuserukizi bw'igihugu Burundi mugabo muri kino gihe uko bitunganijwe n'igihugu usanga kitarimwo umuserukizi w'igihugu Burundi abaho nyene kiba gifise uwugiserukira naho yaba ahandi ni nk'uko mu gihugu Burundi usanga ariho nk'abaserukira ibihugu byabo bitandukanye hari ababa muri Kenya hari ababa mu Rwanda usanga ukuntu igihugu citunganije niko usanga bimezwa asanga abantu ngaha i Bujumbura mwo ari ibihugu bitandukanye nuko niko bimeze tugaruke eh, ku kibazo gisa n'icya nyuma eh, ahandi usanga bano banyagihugu baba hanze y'ibihugu bafite uruhara runini mu guterera mu iterambere ry'igihugu mbere ugasanga hariho n'aho baba bafise ubushikiranganji bubitirira kubera ukwitanga n'inguvu bashyiramo mu guteza imbere igihugu uno munsi n'igiki mu bushikanganje muba muri ko murakora murazi yuko tubaronka gake nubwo kino kiganiro cyane tuba tuhakeneye rwose n'igiki muba muri ko murakora kubwira koko habe politiki nyayo yotuma ejo na hirya y'ejo amahera yaba diaspora ashobora gufasha banashima no muri ya mahera yategekanijwe gukora mm, atari banga uno munsi urwego rwa diaspora uh, rwinjiza amafaranga angana iki mu kigega cya leta icyo ntacyo ntamenya ngira twabibaza bijejwe ku biharuro byoba bibaca ko mwebwe ko nimwe muwutanga izo mpusha zo kuza mu gihugu ibyo ngira twabibaza nk'inzego zireje ikigega cya leta ntacyo mm. ntabizi ko mugabo murizeye yuko bashyize ingufu hamwe bashobora gufasha mu guterera cyane bimwe biboneka ariko mu iterambere ry'igihugu n’akare ka muntu muciye mubatera imbere y'uko turangiza amasegonda mirongo itatu yego cyane akamu tubatera no kujya hamwe hariho abarundi bamaze kubitahura kandi bamaze kubitahura bamaze gukora imigambi itari mike n'utanga akarorero hariho nk'ibitaro byitwa eh, byitwa kigutu hariho nk'abarundi bamaze kujya hamwe bakora ibintu byo kubumba amatafari bagize n'ishyirahamwe ry'aba ry'abantu bashona impuzu abataye ni ukuvuga yuko hari abarundi bamaze gutahura akamaro ko gukorera hamwe n'akamaro ko gukora igihugu cyabo bamaze kubikora akamono gatera abatarabitahura umuntu arashobora gusanga ari wenyine ugasanga uburyo akorera ku kwezi nta mugambi munini yabwokora mugambi ko biri kose ahari hariho abandi barundi kandi ubunya e, mu ntumbero dufise ni uko abarundi bajya hamwe ntibaronderane rero ntibarondere kumenyana bamenya ati mwene wacu ari ngaha mushikanje ari ngaha muri kino gihugu ndahafise inshuti bamaze kuja hamwe rero bamaze kuronderana nibashira uburyo hamwe nibigi ngene ngo shikira uburundi nibakore igihugu cya’bibarutse baronse eh, akanya ko gutaha batahe n'abatotahira rimwe bakaza barasimba bakaraba ingene igihugu kimeze bakagikorera bakaraba imigambi batanguje ingene iri kiragenda uyu munsi hakaza umwe bakamuterane bakamuterera akaza mu kindi gihe hakaza uwundi canke ikindi gihe bamaze ku bibashobokeye bakazira rimwe bose mhm.